ka din ako kumain Sa panaginip ko dahil ikaw nagkain Hindi mo maintindihan, teka lang Bibitaw ko para kang ginagago Parang malito at lilinawin ko Umit sa'yo, bawal ang katang ito sa'yo sa mga bobo Salamat sa mga hindi lumisan Alam kong nagkamali rin ako minsan Galaw ko ngayon na kinang pinag-iisipan Habang pinipintahan Itong blanco papel Demonyo na may pagkaboses ang hell Gamit ko ay lapis din na kailangan parang barel Prosesyo ng aming utak Hindi nyo maiintindihan kung hindi nyo kami kalipin mm, Nasaan kayo noong kami humahasel Ngayon ang peryo na ang dating kartel Nasaan ka noon? ako nadapa Nasaan ka nun? Nung ako'y walang wala Nasaan ka nun? Nung ako'y nasa baba di kita mahagilap Nasaan ka nun? Nung ako'y nadapa Nasaan ka nun? Nung ako'y walang wala Nasaan ka nun? Nung ako'y nasa baba di kita mahagilap Nasaan ka nun? Kahit ang daming humahamon Patuloy bumabangon At kahit bumahanon Patuloy lang makakapatid Tunay habang buhay magkakapatid Sumubok kahit nasuntok sa buwan Tuloy lang di napagod pagod magsaguan Sa daming naranasan natutuna Hindi pwedeng galit ang nauuna Pag bumagsak ka dyan daming matutuwa Positibo mag-isip hanggang kaluluwa ka Nalulong sa proseso, adik sa resulta Dating di maintindihan para bang reseta Nung tinamad silang lahat kahit pagod ay nagsipag Yung iba ay naglibang habang ako ay nagtibag Nang daan pinatag para biyahe ay panatag Kalmado at banayad, imposible na mabasag May sariling liga, respeto hindi siga Nangangating mga kamay para bang may higad Kulang isang araw isuot mo ang sapatos ko Sa dami ng diskarte, malabo na matapos to Magmamahal sa ginagawa, hindi kanyan ililigaw Lulubog o lilitaw, tama lang isisigaw Walang sikreto dito, di kailangan na maglihim Nagtanim ng puno kaya ngayon ay malilim Isang tabi, di mo din na nalalabi Positibo ng palagi, hinding hindi na bumalaki Tugot pawis ang binuhos sa umaga pa lang Para maging kalmado sa gabi habang naglipa Kung akala nilang di mo kaya iyon Diretso lang yakot, huwag ka nang lumingon maraming tanong Nakakalito kung paano makuha na sa iyo Kung akala nilang di mo kaya iyon Diretso lang lakad wag ka nang lumingon Madaming tanong Nakakalito kung paano makuha Nasa sa iyo Let go